докази, які мають задовольнити заступника начальника таємної служби Німеччини, ще будуть, як я й обіцяв. Полковнику, коли ваша ласка, чи знаєте ви ім'я нашої першої особи у Великобританії? Так чи ні? Крамер кивнув головою. Тоді спитаємо про це у них, провадив Сміт. Троє на канапі поглянули один на одного, тоді на Сміта. Запала мовчанка. Томас облизнув пересохлі губи, і це не пройшло повз увагу крамера. Сміт дістав з кишені куртки маленького червоного записничка зняв гумку, що його перехоплювала, вирвав з середини аркушика, знову надів гумку і поклав записничка до кишені. На аркушику він щось написав і передав його крамерові. Той поглянув на аркушик і кивнув головою. Сміт забрав аркушика і вкинув його у вогонь. А тепер, сказав Сміт, тут у Шлосадлері, у вас найпотужніший у Центральній Європі радіопередавач. Ви надзвичайно поінформовані, капітане Шміте. Голос у Крамера звучав шанобливо. Капітане Сміте, полковнику. Я живу смітом, дихаю, смітом. І зрештою я став смітом. Зв'яжіться по радіо із штабом фельдмаршала Кесселінга у північній Італії із начальником його військової розвідки із нашим спільним знайомим? запитав Крамер з колишнім випускником Гейдельбергського університету, кивнув головою Сміт, з полковником Вільгельмом Вільнером. З Віллі Віллі, усміхнувся він. О, ви знаєте, і це? Тоді навіщо ж із ним зв'язуватись? Адмірал Канаріс вважав би за потрібне зробити це. Ви знаєте і мого начальника. Голос Крамера зробився ще м'якшим. Самоповага підбиває мене сказати так, а скромність і правдивість змушують відповісти ні. З прямодушною усмішкою промовив Сміт. Я лише працюю на нього. Я вже переконався, переконався без жодного сумніву, промовив Роземайер. Але зробіть, зробіть, як він каже. Крамер узяв трубку, зв'язався з радіостанцією і став терпляче чекати. Сміт розслабився у кріслі, тримаючи сигару в одній руці, коньяк у другій. Вартовий весь час уважно стежив за трьома чоловіками на канапі, зрідка позираючи на шафера. Ці четверо сиділи із скам'янілими обличчями. Роземайер та Джонс також, якщо й думали про щось, то жодною мірою своїх думок не виказували. Тільки Анна Марія, яка так до кінця і не зрозуміла, що ж відбувається, раз в раз усміхалася. Лише вона весь час ходила по кімнаті. Сміт поманив її пальцем і показав на порожню чарку. Цього було досить, щоб Анна Марі з чарівною усмішкою слухняно піднесла йому нову наповнену повінця чарку. Сміт приязно усміхнувся у відповідь. Але поки Крамер чекав зв'язку, ніхто не промовив ані слова. Задзвонив телефон. Крамер підвівся і, перемовившись кількома фразами із телефоністами, сказав: Полковник Вільгельм Вільнер